This is a crazy combination. Two hey, of the hey, baddest hey, artists right now. Where the pretty sweetie girls them there? Sheesh. Pull up around the planet. KBP alongside Dollar. And me selector Kevin said that. If shoot but I want everybody scream. KBP, why you say? Pape, people, pull up, pull up. Las gales se ponen de culo, culo. Al día le piden un pull up, pull up. Al DJ le piden pull up, así que pape, pipo, pull up, pull up. Las gales se ponen de culo, culo. Al DJ le piden un pull up, pull up. Al DJ le piden pull up. Ya le dijo KBP, que viva el rap, que al vengo con tú. Así que colocate, dale ve quiere de combate. AL al YA y AL DICTAR sacate. Ella siempre gana, nunca quiere empate. En esto del que la reemplace. Las otras se preguntan cómo es que lo hace. Su cuerpo y su mente hacen la fase. Tú tota estás tan letal y lo mueve criminal. Espérame en la terminal. Eh, que ahí vamos a terminar. Que ahí vamos a terminar. Papi, pipo, pulo, pulo. Las galas se ponen de culo, culo. Al día le piden un pulo, Al día le piden un pulo, pa. Al le Llegó el que les trajo el rap para atrás. Y al poner el pum pum para atrás. DJ pone la rola para atrás. Hay que celebrar que, llegó el rap en la nueva era. Esto es puro danzar, pura rapaera. Te me voy a pegar como que te conociera. A la hora del té te convertí en fiera. Y pa' pipo, pulo pulo, Las se ponen de al DJ le piden un pull up, pull up. Al DJ le piden pull up, así que pape, pipo, pull up, pull up. Las guiales se ponen de culo, culo. Al DJ le piden un pull up, pull up. Al DJ le piden pull up. Juan, este es KBP, ey. Lanza el dólar, yo vale más. El Romelito quien produce. Estrada.